Du lyssnar på Eftermiddag med Mattias Eriksson. Alter Bridge, Watching Over You. Det är Pirate Rock, det är eftermiddag med mig Mattias och mina damer och herrar. Jag har en av världens trevligaste, snyggaste och bästa människor med mig på tråden här. Jesper Binzer från ja, DAD bland annat. Varmt välkommen! det var snällt sagt. Ja. <laughs> Jävligt snällt sagt. Nej, men jag, jag tänkte kanske du ville skriva den bästa dansk, men jag var den bästa överallt. Ja. Det är fantastiskt. Ja, så är det. Ja. Definitivt. Hur mår, du, hur mår du min gamle jag är vän? Glad för, jag är glad. Det, jag mår riktigt, riktigt, riktigt bra. Jag fick tagit en øh, coronatest häromdagen så, och jag är frisk, så allt är bara här. Och øh, precis slutade en 10 øh, dages koncertrække med DAD Därför vi spelade eh, ett, eh, sex gånger på rad i tivoli. Mm. Och det var jävligt, jävligt bra. Så istället för att sjunga It's after dark now and this <laughs> så sang vi It's after dark now and Tivoli is closed. Så det var jävligt bra. <laughs> underbart. Du, du skulle, ha kommit till, du skulle ha kommit till Sverige här nu, men det, det sket sig. Vad hände? Jamen, det som hände det var, och selvfølgelig är det corona på sätt och vis, men det är faktiskt därför att Norwegian inte fick pengar från den norska staten. Så de, kommer, de, de har cancellerat alla flygningar från, øh, från Köpenhamn. Så øh, Og problemet er, at der, jeg har det er busy, busy, busy, når man øh, har givet ud en, en skiver. Så derfor så får jeg ikke hænge, jeg kommer ikke at hænge i karantæne i Stockholm. Jeg måste hem igen, ah. og sen fanns ingen fly. Sen, bare kaos. Just det. Stort idiotisk kaos. Men det är ju det vi ska prata om nu. Äntligen kommer hela plattan. Den släpptes ju här den, eh, var det 6 november va? Save your soul. Jesper Bintzer, Save your soul. Vi har ju kört eh, Premonition en hel del här på Pirate. Men nu har jag ju lyssnat ja, in mig på hela plattan. Fan, det är ju skitbra! Ja, Mattis. Det, du, det är ju fantastiskt. Det, det är väldigt, väldigt snällt att du säger så. Men jag är jävligt, jävligt stolt över den skivan. Jag är jävligt stolt. Jag är också jävligt stolt av fansen och, och som har gett så mycket bra feedback redan. Ja. Och det är, det är, jag är lycklig, jag är en lycklig dansk man. Det är bra. Det är väldigt bra. Eh, ja. och vi, vi, kommer köra, eh, jag kommer köra minst två låtar under eftermiddagen. Men jag tycker Save Your Soul, det som är alltså titeln på plattan, jag tycker det är en riktig kanonlåt. Ja. Och, men jag tycker ändå att man hör men jag har ju följt dig med DAD i alla år, även förra plattan. Men alltså jag tycker ändå man hör en... Du får rätta mig om jag har fel, men jag tycker jag hör lite ny, eh, nya influenser här på det. Stämmer det eller? Är det liksom lite nytt på gång här? Det är liksom inte klassisk ja, rock, men det är ändå lite... Ja, jag, jag tycker... Jag, jag hoppas att jag, jag, jag, jag flyttar på mig. Jag hoppas att att äh, ting och saker händer med, med, med mig och mitt äh, øh, konstneriska øh, outlook. Ähm, jag, jag tycker att det har, alltså, om man gör, när man gör saker, så, så, när man gör ting så kommer det ju att bli influerat av, den, av, av som man jobbar med. Just det. Sen, sen, äh, eh, och eh, jag jobbar ju med en fyr som heter Sören som äh, eh, producerade den sista Sondermother-skivan till exempel. Ah. Så, så det är äh, riktigt klassisk rock. Det, det, det får jag säga. Det, det, det, det där influenserna är nu. Men, men det är fortfarande blues och fortfarande äh, York. Så det, det, jag tycker att bevega mig, men det är fortfarande jag med mig. Ja, och som jag sa, nu pratades vi för ett tag sedan här, då pratade vi ju även lite DAD mm. såklart eftersom vi ju, DAD är nästan husband i vårt program After Rock. Men, men hur, hur ser, hur, vad händer med DAD just nu då? Förutom att ni har spelat på Tivoli, men vad, hur ser planerna ut där om vi ser, kikar framåt? Eh, framåt eh, med, med DAD, där finns det eh, de planer vi kommer till att spela, i varje fall Danmark, i starten på det nya året. Så Psyko 1 kommer att bli uh, øh, mycket DAD till att starta med. Uh, det vill säga januari och februari kommer vi att, uh, att turnera øh, Danmark runt. Och om coronan øh, kommer gå väck så kommer vi till Sverige också. Ja. Men sen kommer jag ta på, på, på, på solotur till april så det kommer att vara mycket, mycket, mycket busy, busy, busy. Det låter bra. Vi ser fram emot en soloturné ja. och DAD. Jag har sett att DAD är på väg till Sweden Rock bland annat. Ja, det är så jävligt bra. Det blev kancellerat i, i år. Ja. De har varit så snälla att øh, rebooka kan man säga. Och jag ser så mycket framåt øh, till det. Faktiskt, om vi kommer att vara riktigt, riktigt øh, heldiga øh, have, have så kommer vi at spille øh, Counter Rock og Copenhagen og Sweden Rock nästa sommar. Så det kommer att bli bra. Det kommer att bli en bra sommar i 2021. Ja, vi måste, det måste bli en bra sommar. Nu vill vi bli av med den här jävla ja. covid-skiten alltså. Det är Precis. inget roligt längre. Precis. Precis. Men hur, hur är läget i, i, Danmark i stort nu då för din del? Vad, vad gör du på dagarna nu? Hur liksom, jag menar, nu är det en andra våg som dyker in och så. Är det fortfarande så att du sitter hemma och, och skriver musik och, och läser böcker och dricker öl? Eller vad gör du? Ja, ja, ja, ja, isär det sista faktiskt, mest det sista. <laughs> men, faktiskt så, <laughs> men faktiskt så är eh, vi fortfarande, eh, fortfarande kan vi få lov att hålla konserter för, för 500 människor om det är ett, ett, ett stort ställe. Det, det, finns fortfarande möjlighet för att spela coronakonserter. det kommer vi att göra så mycket som möjligt. Jag kommer att spela øh, med min solo till, øh, alltså när, Um, øh, om tre veckor tror jag det är, så startar min lilla bitte, bitte soloturné um, i Danmark och vi kommer också att spela Tivoli i Helsingborg. Um, men det som är, är det viktigaste lige nu, det är ju faktiskt att uh, pröva ta det lite med lugnt Ja. Øh, det, er ikke, det, det er svært for mig, men jeg må tage det lugnt, därför der findes lige nu i Danmark mycket, mycket corona, så jeg får tage det lite lugnt og ja. se, hvad som henter. Og sen øh, øh, kommer, kommer der blive fuldt tryk øh, om tre veckor. Ja, ah, det är ju underbart ju. Det är ju riktigt skönt. Mm. Du, plattan Save Your Soul här, den, den, finns ute på Spotify och andra tjänster och så vidare. Kommer den, släpps den på vinyl också? Oh ja, ja, ja. Jag har, oh, jag har autograferat 1000 øh, vinyler øh, just precis i, i, i 40, 40 vægge. Der autograferede jeg 1000 vinyler, så de finns, och det, de kommer att øh, øh, at sælges også. Og jeg håber sådan, at jeg kan komma till til Sverige och og, och autografere och indstå og interviews face to face in person. Men øh, lige nu, precis nu, då blir vi bara nødt att zooma, och folk får beställa deres vinyler på internettet. Ah, jag ska ha en kan jag säga. <laughs> Underbart. Du, stort tack för att jag fick ringa och snacka lite skit igen. Och eh, som sagt ja, va, grattis till skivan. Den är superbra alltså. Det ska bli kul. Den kommer spelas det mycket. det, är bara mysigt Mattias. Tack för att du ringde. Det är jävligt bra. Tack. Och nu ska vi köra... Jag hoppas att vi ses. Ja, men det måste vi göra. Så fort, så fort eh, är skiten över, då kommer du hit och så beställer jag hit 200 danska öl och så dricker vi öl en hel dag och spelar in radio. Jamen, jeg, vil, jeg vil hellere drikke Marie Stad, end jeg vil drikke Tuborg. Du kommer... Jeg tycker svensk öl smakar mycket bättre. Okej, okay, då får du øh, ta med dig några... <laughs> du, du, får ta med dig danska öl så bjuder jag på svenska <laughs> öl. Precis. Precis. Underbart. Nu ska vi köra Save Your Soul, Jesper Bintzer. Senare i programmet så blir det ännu mer nytt material. Ha det så underbart nu Jesper, så hörs vi igen framöver här. Perfekt, tack så mycket. Tack okay, så mycket. Vi syns. Ha det, Ha det bra. Ja. Hej då. Hej. Hej då, Hej. Samma. Hej. Du lyssnar på Eftermiddag med Mattias Eriksson.